Sefere başlarken okunacak dua. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumanın merfu hadisinde buyurulduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin hareket etmesiyle Allahu Ekber deyip Allahümme bike esulu ve bike eculu ve bike esiru. Allahümme inni es'eluke fi seferi hâzel birra ve tekva ve minel ameli ma terda. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد ehli duasını okurdu. Seferin dönüşünde de eyyibune, taibune, abidune لِرَبِّنَا hamidun kelimelerini eklerdi. Yani Allahümme verdiğin güçle ayrılıyorum, verdiğin güçle dolaşıyorum, verdiğin güçle yürüyorum. Allahümme bu seferimde gerçekte ben her hayrın kemalini ve takvayı dilerim. Çalışmakta razı olacağım işi isterim. Allahümme üzerimde seferi kolaylaştır ve bizden uzağıdır. Allahümme, seferde sen sahibimizsin, ehlimizde vekilimizsin. Allahümme, seferin meşakkatinden ve çirkin manzaralarından sana sığınırım. Mal, ehil ve evladın kötü hale dönüşmesinden sana sığınırım. Dönüşte, selametle dönücüyüz, tövbe edenleriz, ibadet edenleriz, Rabbimize hamd edenlerdeniz demektir.